Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, bona nit, què tal? Benvinguts i benvingudes a Esports 97. I temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 amb el treball d'Arturo Delgado, al font del control de so i de Sala Folgado en la redacció. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba arroba esports 97 nit. I la pregunta d'esta nit com penseu que acabarà este conflicte obert en el València? Pregunta que fem en el nostre Twitter, en el qual, com dèiem, estem molt feliços perquè ahir superàvem ja la xifra dels 5.000 followers. En menys de 10 mesos ja estem amb 5.000 persones que volen interactuar i informar-se amb nosaltres en el arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem esta nit és com penseu que acabarà el conflicte obert en el València Club de Futbol? Bé, doncs... Eh, a tot això la pregunta ve perquè per més voltes que li pegue, eh, jo no tinc clar on va parar tot això. Sí que tinc clar que passe el que passe dijous i no sé per què cada volta tinc més la percepció, no és informació, és percepció arran de converses que estem en vespres d'una data sonada després igual no passa res però la percepció, repetisc, no la informació, que crec que deixa les coses clares, i uno no pot obrir un programa en una percepció com a tal, eh, però sí que és cert que la percepció després de eh, converses és que el dijous pot ser una tassonada. I el que sí que tinc clar és que passe el que passe, a partir de dijous comença una nova era en el València Club de Futbol. res va ser igual. O perquè Amadeo Salvo i Rufete i s'han guanyador d'esta batalla i, sincerament, no veig en un ull el seu caràcter per davall d'un joc que no siga plenipotenciari esportivament en el València de Futbol o bé perquè és Nuno qui guanya la partida junt a Jorge Méndez. I miren, a hores d'ara, si tinguera que apostar, apostaria a que Nuno te les de guanyar. Últim exemple, Rodrigo Callo. I a partir d'ahí és evident que se redefinirà la situació de Salvo en el València. Va acceptar Salvo ser quasi una figura decorativa. Miren, si un ha parlat dos voltes en la vida en Amadeo Salvo, i jo no vaig entrar en si és bo o erro en Salvo. Ja vos he dit moltes voltes que estic molt allunyat de les trinxeres. Estic tan allunyat com que estic d'estant, en terreny de ningú. Estic en el terreny de Manolo Montalt i de la de Ràdio i del treball que fem en la redacció d'Espot d'esta casa. Com vas dir ahir, ni a uns ni a altres. Ni dec ni em deuen. Tinc les mans lliures per a este viatge per a poder opinar lliurement. Si una parla dos voltes en Amadeo Salvo, sap que Salvo és qualsevol cosa menys una persona que li diguen que s'estiga quieta en un raconet i se va estar quiet. No va en el caràcter de Salvo. Si fora en el caràcter de Salvo, haguera sigut incapaç de liderar un procés de venda en contra del poder establit, perquè el poder establit estava en contra del salvo. I torna a dir, ni me pareix nostre senyor, ni me pareix hereje del mal. Però que salvo s'enfronta a bona part d'esta ciutat, als bancs, als polítics, a la gent que estava dins del València que no volia deixar la cadira, s'enfronta Per què? Per el seu caràcter el mateix caràcter que probablement li estiga dient a hores d'ara dins del seu cabet para este viaje no hacen falta esas alforjas. I a me dóna la impressió que si en la reunió definitiva, que jo crec que serà el dijous, junt als pesos pesas del Valencia, Laijun i Quimco, que han trencat les seues vacances per a vindre a València, entre d'altres coses, perquè està passant algo, si no, no hagueren trencat les seues vacances, Ai, me dóna la impressió que a partir del dijous anem a viure una nova data i un nou moment en el València Club de Futbol. Ja veurem qui és guanyador o qui no és guanyador d'esta batalla. A mi, per amunt de les persones, per amunt de Nuno, per amunt de Mendes, per amunt de Salvo, per amunt de Rufete, repetic, repetisc, ni dec ni em deuen. A mi el que m'interessa és que el guanyador siga el València. Y va a anar un pas mes en ya de Nuno, de Mendes, de Lim, de Leijun, de Kim ko de Rufete, de Salvo, perdón de tots no sé si ya habrán guanyadors o perdedor Pero el que me interesa en primera persona que no perga es el Valencia Club de Fútbol. Y si es el que me interesa que no perga. I així estarem per a contar com passen les coses i si veiem que el València és perdedor, ho direm. I si més no, la resta, les persones, caiguen millor o pitjor, reconeguent el treball que ha fet Amadeo Salvo, les persones en els clubs acaben passant. Almenys, això s'ha dit sempre abans de que els clubs comencen a ser societats anònimes esportives i propietats d'una persona com és a la de València, com són la majoria de clubs grans d'Europa i com, en la meua humil impressió, estan abocats més pront o més tard a ser tots els clubs del món. 11 i 38, com sempre, repassem l'àlbum de la totalitat del dia posant les nostres 5 fotos d'avui. La presidenta Isa Alpaz ja ha interromput les seues vacances junt a Quinco per al de fer front a la situació de crisi generada arran de fitxes del Rodrigo, de Rodrigo Cayo. Avui, en el club, han coincidit junt a Quinco, perdó, junt a Rufete, Ayala i Salvans. El dijous sembla la reunió definitiva, serà el dia que torna Amadeo Salvo. tant, s'ha recomanat tranquil·litat a les parts i continuar duent a terme cadascú la seva feina. Rodrigo Cayo, encantat de vindre. El futbolista brasiler qualifica el València com un gran pas en la seva carrera en declaracions a la cadena brasilera Globo Esporte. Mas muito feliz por, por, essa nova etapa na minha carreira. É, é, um sonho realizado, não só meu, como de toda a minha família. É, vou procurar me dedicar muito para fazer muito sucesso lá. una setmana de temps. Sembla ser el període donat de termini per Robert Salver al llevant Unió Esportiva per tal de saber si accepta l'oferta realitzada per a comprar el club. Adeu Alonso i Pablo Aguilar. El València Bàsquet ha comunicat este matí la desvinculació definitiva dels dos futbolistes. Tenia el club l'opció de prolongar un any més els dos contractes, però no ho ha fet efectiu. Les 11 i 39. Recordant la pregunta que estem fent avui en el nostre Twitter, arroba esports 97 dit. Com penseu acabarà este conflicte obert en el València? Arroba esports 97 nit, 11 i 39, una pausa i estem en tot el que ha passat en el dia d'avui i el que ha de passar en les pròximes dates. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio, fins a la una de la matina. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida de automóvil. Cerca, aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Vaya vacaciones acabo de reservar en viajes el corte inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 de la nit i 41 minuts. Esports 97 nit, així la 97.7 ràdio. Comencem, que no és poc el que n'hi ha per davant en el València Club de Futbol. Eh, han coincidit en el club <clears throat> perquè és cert que han coincidit Lai Juncha i Co que han interromput les seues vacances. Per què ho han fet? Evidentment, perquè n'hi ha canyaret. N'hi ha problema, n'hi ha crisi oberta en el València Club de Futbol arran del fitxatge de Rodrigo Callo, del migcampista brasiler. Han coincidit en el club amb Rufete, Ayala i Salvans? Sí. Han tingut una reunió pròpiament dita? No. S'ha recomanat tranquil·litat i que cadascú continue fent la seva tasca i la seva feina? Sí. És la reunió definitiva? No. ha dit la reunió definitiva? té tota la pinta. Ha continuat Rufet en la seva tasca? Sí, este matí ha estat des de les 10 i fins a la 1 de la, del migdia reunit en el club amb Curro Torres per a planificar el, fi, el filial. A dia d'avui, per tant, podem dir que almenys baix la planificació de Rufete, que no sabem si és la de Nuno, Curro va continuar ser l'entrenador del València-Mestalla, que a més jo crec que se ho ha ganat i per molt. Però, clar, una cosa ja ha demostrat és el que planifiquen Rufete, Ayala i Salvans i altra cosa és després quan arriba el tío Espíritu Santo con les rebajas tenen per que estar enfrontats en tot, en tot? pues no me dona que no però, clar, mirant els precedents, jo no m'he xafes dits. I ojalà Déu Curro Torres continue perquè, torna a dir, jo crec que se ho ha guanyat. I a més de llarg. Perquè és cert que ha tornat a lluitar per la permanència fins a l'última jornada, serà jugant Saragossa, recorden, però és cert que Curro Torres ha dut un filial amb moltíssims juvenils, cosa que no, faltava, no passava des de fa temps. Per cert, vull dir una cosa. Si és cert que Nuno vol ser, com deia Forges en les seues bitlletes, l'overestandard Führer de tot el València, a nivell esportiu, no estaria més que de tant en tant se passara quan tinga tes lliure a voler Mestalla. Per conèixer algun futbolista. Perquè igual s'estalvia la pasta de la sessió d'un tipus com Felipe Augusto, que no ha portat res, en algú del filial. Estaria bé. a partir d'ara queda en l'aire la credibilitat de cara a l'afició del projecte. Torna a dir el que deia ahir. Ni fa una setmana o tres mesos, que va ser quan eh, s'inaugurà la nova fundació i tots quedarem encantats de la imatge i la seriositat que va donar els rectors del València. Ni en aquell moment eren els més seriosos del món, ni era són una banda de quatreros. Però sí és cert que de cara a la gent, per el tiró social que té Amadeo Salvo, van a quedar molt tocades certes figures si finalment és la facció Nuno Méndez i té tota la pinta que va ser la guanyadora de la, del fragor de la batalla si esta és la, la, la facció guanyadora a partir d'ara sí que no se va poder dir que Méndez no pinta en el València fins ara sostenia i se axioma el fet que Rufete ha dut durant l'estiu passat futbolistes que no eren del llibreto de Jorge Méndez els Rodrigo de Paul Orban Mustafi Joel tots ixos donaven el contrapunt i el contrapès a els futbolistes que sí que era normal que duera Meriton. I miren, quan tu no deia que el València mana Mendes, t'eixien a mitjà raonament i te caien la boca, perquè tenien la raó. Si a partir d'ara tot el que va vindre és de Mendes, primer, és molt perillós, perquè jo crec que Mendes és una extraordinària clau per abrir certes portes, però Mendes no pot ser l'oxigen que respires. Això sí, mos agrada o no mos agrade, si el amo vol que Méndez siga el que mane, s'ha acabat el cafetí. El amo mana, punt i final. Però això s'ha comprat el club. Per això, en el seu moment, i alguns me, tildaren de prollorentista, bueno, em van de prollorentista, de prosalvista, de... Ah, de que anaven els russos... No sé eh, si hi hauria algun home que en algun grup m'han enclavat. Però bueno, Cuando yo vas a decir en el día no me agrada la venda, pero no ya un alter remei porque el banco obliga no estaba diciendo que no me fiara de Peter Lim estaba diciendo que el amo siga el que siga prendrà decisiones y que moltes no agradarán y de hecho me da la impresión que Lim y Meriton están a punto de pendre. la primera decisió altament impopular en el València Club de Futbol. Ja en prengueren una, prescindir de Pizzi i clavaren uno, i a partir d'ara anar a veure què és el que passa amb el futur de Rufete. I a mi me dona que en el futur de Rufete va també el càrrec, les atribucions i el futur d'Amadeo Salvo. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Hola, Manolo, buenas. Estàs d'acord amb alguna de les coses que he dit o m'ho tombes tot? <laughs> no, no, no, no, no, no, no, estic d'acord, prou d'acord, sí. Mm, és la pregunta que estem fent. Com va quedar la història? Sembla que a partir d'això tenim una reunió que avui sí s'han vist, perquè mm. estat en el club, vull dir, seria estúpid que no es vegeren quan estaven en el club, eh, és que el club té quatre plantes, però tampoc és Harrods, vull dir, eh, poden coincidir, eh, però també és cert, Salva, que més o menys el d'avui ha sigut un calma i paciència, anem a treballar tots i ja i si el que tenia que dir, entre altres coses, perquè la lògica i el protocolo i el que hauria de ser la infraestructura te diu que per jerarquia abans de reunir-se amb el manager general esportiu la presidenta del Consell d'Administració haurà de reunir-se amb el president executiu és el que marca la lògica Sí, és un detall molt significatiu el que tu comentaves al principi, Manolo, la presència ja en, en la ciutat, a peu d'obra, per dir-ho forma, de, de l'Aihun, i també de, de Quinco, evidentment la situació és, eh, és eh, crítica, no sé si crítica, però sí que és, una, crisi, sí que és una, si no, si no, no sí que és una crisi per al València, la primera gran crisi a la que ha d'enfrontar-se probablement la, l'administració de, de l'IM des que va arribar a, a Mestalla i evidentment s'ha de trobar una solució en les pròximes eh, hores perquè hi ha una part d'este València que ne són dos el que es governa des del comandament a distància des de Singapur i el govern eh, domèstic o, o local que encarnen mm. Amadeo Salvo fonamentalment però també eh, Rufete com a mà eh, dreta i a partir d'ahir l'Aihun, Quincó són sabedors de que han de prendre una decisió al respecte de lo que ha ocorregut en les últimes hores, el passat cap de setmana, quan Salvo i Rufete se van sentir, pues, d'alguna forma, eh, ningunejats en l'operació de fitxatge de Rodrigo Callo, quan estaven tractant de tancar la incorporació de, de i a partir d'ahir, Manolo, pues, eh, jo crec que avui que estiguen així ja indica que estan testant quin és eh, l'ambient i que estan fent les seues eh, preguntes per analitzar el que ha ocorregut mm, i com ha sentat no ja en la ciutat, sinó en l'entorn més immediat del, del club. Estan així, estan fent les seues eh, valoracions pertinents. És cert que este matí han coincidit en el club amb Rufete i la seva gent de, de confiança. En principi, el que se deslisa d'aquesta reunió és que no, no hi ha hagut tal reunió eh, important entre l'Aihun, Quincó i Rufete a tractar de començar a analitzar lo que va a en les últimes eh, hores. És cert que el que se deslisa és que la reunió important va ser dijous, si no uh -huh. serà divendres, però que en principi va ser eh, dijous. Ja coneguem que Amadeo Salvo ha decidit bueno, pues apartar-se uns dies del, del dia a dia, de la circulació, però també analitzar i, i, i valorar el que va ocórrer el passat cap de setmana i, per què no, també quina va ser la seva eh, decisió respecte a la seva continuidad en el, en el club y a partir de ahí, bueno, pues significativa la presencia ya en la ciudad de Quinco y de l'Aijun, significativo también, y se retiro de un par de de d'Amadeo Salvo, que este matí les pardes dicen que no haya ha tal reunió ya entre Rufete y i l'Aijun, es la versión oficial, otra cosa es lo que ha hecho Corregu de veres, pero bueno, sembla que no, y que esa reunión pues, se produirà eh, dijous, y si no divendres, pero fundamentalmente... Eh, dijous i a partir d'ahir, bueno, pues, és la primera crisi, gran crisi, xicoteta crisi, jo crec que és important, que ha d'afrontar l'administració de, de l'Imenel València des que van fer-se càrrec del, del conjunt de, de Mestalla. Algo passa, si no, no estaria així ja King Kong i Leijun, si no, Salvo no se n'haguera anat, si no, no hi hauria reunió en les pròximes hores. Ara tractarem el tema amb més tranquil·litat durant la tertúlia, tot això per un Rodrigo Callo, que ha parlat avui en Brasil, en la cadena Globo Esporte eh, i que ha començat, eh, són dos frames de veu molt curtes, és el seu acomiadament de la ciutat esportiva de Sao Paulo, i ha començat parlant de que eh, vint de la València parla portuguès, bueno, brasiler, però se li, se li eh, entén prou bé eh, dir com per a d'ell eh, vint del València eh, és un gran vot en la seva carrera, per a d'ell, per a la seva família, i que va esforçar-se tot el màxim per a tindre els majors èxits. Claro, eh, deixo muitos amigos, pessoas que fez parte de toda a minha história aqui no São Paulo, mas muito feliz por, por essa nova etapa na minha carreira. É, é, um sonho realizado, não só meu, como de toda a minha família. É, vou procurar me dedicar muito para fazer muito sucesso lá. I a més, eh, el mateix eh, Rodrigo Cayo, que l'hem preguntat, bueno, vas per a València, però per a jugar de mitjente, per a jugar de central, i, a resposta é só. Com certeza. São duas posições que eu, que eu gosto de jogar, que eu me sinto bem. Então, é, o mais importante é eu estar feliz, é, realizado profissionalmente. E isso é o, é o meu pensamento. Bueno, pues, eh... No se eh, baña, eh? No se baña. eu creio que já está leccionado. I que, no va dir, dir, I que no va dir que és un tio centre molt actiu en xarxes ah. socials. Ah. Eh, eh, L'altre dia, en confitxat per el València, al dia següent va veure la quantitat de gent que ja s'havia afegit el seu compte i de seguida un tuit en castellà perfecte, donant les gràcies als seguidors del València. Els últims 1.500 que han entrat en el meu compte són valencianistes, els donen la benvinguda. És un tio que maneja... Hem de... Hem de eh, també acostumar-se a això els futbolistes majors que això s'ha agarrat a tant de camí la seva carrera, no. Però els que vinguen, lògicament, van a ser tots que la majoria tinguen Twitter i el manegen i... Home, que tiren una miqueta més de trellat a l'assunt que li tirava Ramí, per exemple, qui passa és sona per al Sevilla. Jo crec que el Sevilla s'han cregut allò de rehabilitar futbolistes desahuciados. Les necessiten molt ben Vanega, és cert, però me pareix que ja estem... Eh, com hermano, ma... aquell, la suerte, eh? Hermano mayor. Hermano Mira, perquè no tenim alta taula. No però eix era un... Eix, acabes de donar un no igual, Un any adopta aquest paper, ara. Hermano Mayo. Bueno, 11 y 54. Per ser salva, eh, Robert Charver és el multimilionari nord-americà que vol comprar el Llevant, que dona una oferta de 56 quilos mm. i que sembla que ha donat una setmana determina per a que el Llevant... Este no és el que va estar esperant. Una setmana, me digueu que sí o que no després del vídeo que hem emès avui en el Supermurciélago al migdia, tot un personatge, eh? El tal Robert Salver, no sé si heu vist el vídeo, en un partit de Phoenix Suns, baixa a la taula de l'speaker, a mitjà del partit, li agarra el micro i diu així com eh, vinc a agrair-vos la vostra presència en el dia d'avui en el pavelló, este no és l'espectacle per el qual heu pagat uns diners que vos costen molt de guanyar, així que a l'aixida aneu passant per taquilla i vos tornarem els diners de l'entrada un personatge Robert Sarver, Folgado. Sí, però a més Manolo, propietari de d'una de les franquícies de la, de la NBA. Te l'imagines fent això, no, Rolls? Miren, que avui partit malament, tots és... <laughs> que este no és l'espectacle que han pagat vostès i que uf, li haguera costat, haguera arruïnat, s'haguera arruïnat en cap arròs, eh? Sí, a més veu, <laughs> veu els compromisos del, del seu equip en la samarreta de, sí, sí. de Fènix, el veu molt actiu eh, animant a l'equip en, en la mateixa grada, però bueno, és un empresari, Manolo, que té que maneja una franquícia de la, uh -huh. de la NBA com és la de, la de Phoenix. La curiositat és que este empresari nord-americà ja va visitar el 25 de maig l'estadi del Ciutat de, de València, va ser rebut per Quico Catalán i evidentment Manolo la seva presència pues, com que no era conegut així a València, pues va, tot, va passar totalment desapercebuda, però des de fa molt de temps, Manolo, este propietari, este magnate estadounidenc, està darrere de la compra d'un equip de futbol i s'ha fixat en el, en el Llevant Unió Esportiva. No té res a veure mhm. amb els últims compradors, recordaràs, que van acostar-se per a tractar d'adquirir el, el Llevant. Este és més més serio, independentment de que la agrada, també li agrada molt de volta muntar el seu show, però a nivell empresarial i de negoci és un, és un personatge més seriós que els últims que van tractar d'accedir a, la, a la compra del, del llevant. El de Tomelloso? Correcte. Eh, la sort que tenen alguns, la sort que tenen alguns, és que la memòria és molt feble. Però hi ha alguno que va de Braveheart per la vida que en el seu dia va dir que qué gran empresari anava a ser el de Tomoyoso per al llevant d'una esportiva i quines bones idees tenien el cap. La sort que tenen alguns és que jo la hemeroteca fa temps... La, la fonoteca fa temps que me la vas deixar i no se'n tingui aquest tall i que la memòria és molt feble. I és la sort que tenen alguns. 11 i 57. I en el bàsquet, avui desvinculació de dos jugadors Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Buenas noches. Bueno, pues eh, estem molt pendents de València Bàsquet perquè continuen a produir-se els eh, esdeveniments en efecte eh, cascada, pràcticament en efecte dominó. Eh, ahir ja, en principi, la continuïtat ja dèiem que, eh, bueno, encara no al 100%, però de eh, Carles Durant en la banqueta de València Bàsquet com a segon entrenador, i en el dia d'avui s'han desvinculat dos jugadors de València Bàsquet. Eh, Creso Lonchar y Pablo Aguilar. No sé si podemos tirar de sorpresa algún de los dos casos. Bueno, eh, quizás por el rendimiento no tanto, porque los dos la verdad es que han ofrecido una temporada bastante bastante irregular. Pablo Aguilar eh, dos temporadas en Valencia Basket, Cresolonchar Creso Lonchar una, firmó el, pasado verano. Y bueno, la verdad es que ya te digo que a nivel de, trabajo de esta temporada y de rendimiento pues no ha sido el esperado salvo algunos partidos puntuales, Aguilar sobre todo, que creció algo más como jugador después de la destrucción de Perasovic, mientras que Creso Lonchar, eh, sobre todo en el tramo final de temporada, antes de lesionarse en ese playoff frente al, Real Madrid. Llama la atención sobre la situación de Pablo Aguilar, no por su rendimiento solo, sino por su condición de cupo, su condición de nacional, porque evidentemente la marcha de Pablo Aguilar va a obligar a Valencia Bajet a fichar a un jugador español que cubra la vacante dejada por el eh, jugador eh, granadino. Hay que recordar que los dos eh, tenían opción de seguir en Valencia Vázquez si el club lo, estimaba. que Solonchar firmó con un año más opción a otro. El Valencia Vázquez ha decidido no ejercer ese segundo año, mientras que Aguilar acababa contrato, pero el Valencia Vázquez tenía opción para renovarlo por una temporada más y también ha optado por por no contar con el eh, jugador de granadino. Veremos, por tanto, los movimientos que se avistan en Valencia Basket, pero insisto, ahora mismo lo que quizás más pueda llamar la atención sobre el tema de, Pablo Aguilar es la necesidad que va a tener Valencia Basket de fichar al menos ahora un jugador español y veremos también lo que sigue pasando con el resto de la plantilla porque eh, desde luego se presenta un verano movido y una remodelación de plantilla bastante bastante grande. Bueno, pues eh, es evidente que eh, comienza a haver-ne molts la situación como tú me dices Juanma, si Valencia Bàsquet prende estas decisions no es que tenga cosas mirades, té cosas yo creo que avançades, porque si no, no apresura ya a prender decisiones tan taxatives deixant el els jocs que deixen la plantilla. Lógicamente, lógicamente el Valencia Vázquez se, está moviendo rápido en el mercado, no solo en ese plano de salidas como apunta, sino lógicamente en el plano de entradas y de jugadores que puedan cubrir. Quizás el tema de loncha pues eh, puede verse con un poco más de tranquilidad, de paciencia, por el hecho de que bueno se puede buscar eh, cualquier jugador, ya sea comunitario o incluso extranjero. El Valencia Vázquez solo tiene, recordemos, a Jarangodi como pieza extracomunitaria, pero sí en el tema de nacionales sobre todo por un hecho, suelen ser más caros y además son bastante reducidos eh, lo que es la capacidad de mercado al margen de que se busque jugadores que puedan sumar y aportar como Valencia Basket ha apostado en estas eh, últimas eh, temporadas. Muchos nombres han salido a la palestra, jugadores quizás más jóvenes como Dani Díez, que ha sido elegido mejor joven de esta pasada Liga Endesa. Jugadores ya vinculados a Valencia Vázquez de manera eterna, como Fernando Sanemeterio, también el tema de Corbacho, jugador que rescindió este pasado fin de semana con Obradoiro. En cualquier caso, de alguno de estos o alguno más tapado que seguro está trabajando Valencia, tendrán que llegar eh, para la plantilla de la próxima temporada. En fin eh, eh de... alteres que estén pendents de Pau Rivas que sea el su representantes bueno, pues eh, ha salido una, noticia esta misma tarde donde se apuntaba que Pau Rivas podría estar en la órbita de Unicaja. De hecho, se decía que el técnico John Plaza había pedido a Unicaja que hiciera un esfuerzo para eh, intentar fichar a, Paul Pau Rivas. Pues bien, el eh, agente del jugador ha desmentido esta misma tarde esa, esa información. Ha recalcado que no está negociando con Unicaja e incluso ha ido más allá. Se hablaba de que podía tener ya un preacuerdo con el Barça de cara a las próximas temporadas ya ha negado también que se haya reunido este fin de semana con, eh, con el conjunto azulgrana. Así pues, de momento, con par de espera en el tema de Pau Rivas, que yo creo que pese a todo no cambia demasiado la situación en, en Valencia, salvo giro inesperado, y habrá que esperar en los próximos días, porque también es cierto que desde el entorno del jugador se apunta que si no es el Barça, ojo porque también va a cobrar fuerza la opción de poder salir al extranjero, una opción que quizás Pau Rivas no valoraba al principio, pero si no fructificara ese interés del Barça y si no llegara a un acuerdo con Valencia, la Liga Rusa podría ser el destino del jugador catalán. Perfecto, Juanma. en pendiente de todo lo que pasabas bastante en Valencia Básquet. Gracias. Un abrazo, buenas noches. A nuestro compañero Juanma Romero, 12 y 2. Ya de la primera mitja hora y en la segunda, la de la... la hora, la segunda hora, la de la y la análisis que continuen venint nits calentetes en este tram final de temporada. 12 y 2. Arranca la part de la tertúlia, així a Esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. 13 i 3 és d'eixos dies, o dices nits, o dices dates, en les quals eh, el micro està encès i parlem, i el micro està tancat i continuem parlant, perquè hi ha tant del que parlar i tantes teories, algunes se poden dir davant d'un micro, altres no, perquè el que parla d'un micro, davant d'un micro, a mi m'assajaran, m'ensenyaren, perdó, que té una responsabilitat, i hi ha teories que són molt xules per dir-les eh, eh per a conspirar entre amics, val? però davant d'un micro no se poden dir. Sé que m'ho estic ficant des d'en Jax i no hauria de dir això, però és cert. Eh, continuem, en este cas, eh, eh, lògicament, eh, donant-li voltes a tot el que està passant en el València en les últimes dates. Continua Folgado des de la primera mitjora. Alguna novetat, Folgado? Per cert, te tinc que explicar lo de les declaracions de Rodrigo Gallo que te va ficar, tu que vas sí? a Paterna, te va ficar els gens llargs. Sí? Sí. Ah, pues ara m'ho contes. Ara t'ho contaré. Sí. Eh, perquè a més, i després, si de cas te ficaràs al vídeo perquè ho veges. És interessant, no? Per a que veges que no te dic cap mentira i que és possible mm. combinar mm. futbol e informació esportiva i que per donar entrevistes ningú se mor, ni se'n ve avall un club, ni se desintegra, ni res. Ara t'ho comentaré. Està per a ser també Pablo Leiva. Hola, Pablo, què tal? Pues eh, combinando un poco lo que está sucediendo en la última semana aquí en Valencia con, con metido de lleno en la Copa América. A la una y micha, Argentina-Uruguay, ¿no? Partido grande, partido grande sobre todo después del de lo de Río de la Plata después de lo que hizo Argentina el primer día y, yo también di que hizo un buen partido. Plata, ¿no? Argentina que me tiré el topic y, el, dice votante sí no es, es, es y, el nombre de Diego Alves que ha sonado en, algún medio brasileño. Ah sí, que le echaban de menos. Y se, ah amigo, es que Jefferson otro día a mí <laughs> Jefferson otro día eh, Fogado y esas se les denominaba como cuando estaba ya en el Valencia Guitar Hero, ¿te recuerdas Folgado? pues vas fer un, va fer un Guitar Hero. I ens acompanyes, com sempre, un plaer també, el company de eh, Levante Mercantil Valenciano, Vicent Xilet. Hola, Vicent, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Com va el llibre? Bé, bé, bé, va, mm. va fent també el seu viatge. Sí, el no? de viatge, sí, també va fent slow, viatge. viatge slow, però sí, segur. Sí, sí, poc a poc, piano piano, si va lontano, no?, que diuen en, en Itàlia. Bueno, senyors, pues més que en Itàlia, la cosa ve a tres bandes entre Brasil, Singapur i València, per dir-ho d'alguna manera eh, que és on està els tres epicentres de terratrèmol que des del divendres ve sacsejant del València Club de Futbol, ja coneixeu el que ha passat. En el dia d'avui reunió, és cert que han estat en la seu del club, segons me conten, i si m'enganyen m'han enganyat, però vamos, és la informació que tenim, no hi ha hagut una reunió expressa com a tal, eh, estricta, no. ad hoc, entre sí. Laijun, Ko, Rufete, Ayala i Salvans, han estat Rufete, Ayala i Salvans reunits aproximadamente unes 3 hores, según me compten, en Curro Torres planificant el filial, el qual significa que en la planificació de Rufete, Curro Torres continuarà sent de l'any que ve l'entrenador de València-Mestalla, ja veurem si la planificació definitiva, que tal com estan les coses en el València ja ganen en Conter No hi ha hagut una reunió ad hoc. Han coincidit? Han coincidit. Per què? Perquè Quinco i Lai Juncha, la presidenta mm, del Consell d'Administració de València, han vingut a València, han interromput les seves mm. vacances, senyal evident i inequívoca que hi ha un problema, que n'hi ha una crisi oberta en el València Club de Futbol. Per cert, vos recorde la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Com penseu acabarà este conflicte obert en el València? Arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Eh, és eh, la pregunta que fem avui. Com penseu que, que acabarà este conflicte obert que n'hi ha en el València club de futbol. Diguem-ne que no hi ha hagut una reunió ad hoc com a tal i que si s'ha recomanat calma, tranquil·litat i continuar treballant. Jo crec que fins a dijous no tindrem el moment definitiu de saber què passa amb tot això i quin és el futur del València i de les persones que estan ara en el València. El que sí que queda clar és que definitivament, per si algú tenia dubte, s'ha desatat eh, el que mos venien dient de fa temps que Nuno volia estar per damunt de Rufete, que Nuno té una dolenta relació amb Rufete, i Digrenta en el seu moment no té per què ser una cosa dolenta mentre els dos treballen colze a colze. El València guanyar una eh, Europa League, una UEFA i una Lliga, perdó, eh, <clears throat> en Suso García Pitarch i Rafa Benítez absolutament enfrontats. Recordeu la famosa frase he pedido una lámpara i m'han traït un sofà. Eh? És d'aquell any. El que ara sí que hi ha que fer és vigilar que passe el que passe, perquè és evident que a partir d'ara va passar algo, que anem a entrar en, nou, en un nou ordre en el València, el que hi ha que vigilar és que per amunt de noms que van i venen, o almenys així ho era mentre els clubs no són propietat d'un senyor, per amunt de noms que van i venen, lo important és que qui guanyi i sobretot qui no perga, que sigui el València. Però que això té pinta de que anem a dos bàndols en el qual va haver un bàndol guanyador i un perdedor, crec que estem ja tots més o menys fets a la idea, senyors. Sí, sobretot perquè ja és una qüestió quasi eh, darwinista, no? de, de supervivència de, entre espècies i, clar, la que té la majoria accionarial és la que dicta les regles del joc i la que pues, acabarà eh, imposant-se. Altra, altra de les coses que ens queden per veure és de, de quina manera. Si uh mhm. -huh. se, se va escenificar una... Mm, si la eh, fractura latent que n'hi ha va acabar de escenificar-se del, del tot i en, i en públic o si se va optar pues, per una solució més, més pactada. Eh, la impressió personal, igual que avui m'han dit Rufete dins del mal moment està serè, està treballant, està afrontant la seva feina, me consta que és així. La situació que jo pense a hores d'ara és que Salvo no travessa pel seu millor moment. És una impressió personal i la impressió personal és que pel que jo sé he parlat si tinguera que anar-se'n la escenificació la impressió que me dona després de les coses que deixen amb el cul aire és que no seria en cap moment bel·ligerant és que sobretot el colp eh, públic de, de l'altre dia en el fitxatge de Rodrigo Callo eh, va ser molt fort i sobretot després un molt fort eh, de, després de l'escenificació d'un conclau de 5 hores de duració en, en, del que se va a ir en una... Una segona reunió el dia següent, en els sí. metges, en el tal, semblava que tal, Nuno demana que tota la cadena juga el mateix sistema que el que s'havia reconduït la, la situació i que s'anava a una coexistència uh -huh. eh, pacífica. Però bé, després votar tot per l'aire i davant d'això com, com te quedes. Yo creo que sobre todo eh, <clears throat> durante estos meses desde que hizo, se hizo oficial la, la venta eh, sí que han habido de un modo esos dos Valencias que por escenografiar un poco eh, meterlos en un cuadrilátero han, no se han pegado demasiados golpes pero creo que el, de Rodrigo Callo eh, es un golpe duro es un golpe de derechas directo hacia una parte y hay que ver cómo se levanta de, ese golpe porque sí que la sensación también que me preocupa es que los otros equipos con los que tú estás compitiendo de cara a la próxima temporada eh, llevan una delantera y, el Valencia no está trabajando de la manera que debería trabajar en fichar, en vender y en hacer un equipo para la próxima temporada por todo esto que está pasando precisamente, porque el fichaje de Rodrigo Cayo no estaba estaría en la agenda, pero de la manera en la que se hace, desestabiliza completamente toda la previsión de trabajo que, lleva, que llevaba el Valencia Es que se está repetiendo un escenario que ya va a pasar eh, el passat, Pero en aquella època era més comprensible perquè no, no estava eh, Peter Lim encara eh, sent propietari del club però és que ara sí i, i podem ser, eh, formar un poc les, les bases de com fer la planificació s'està eh, reproduint d'altra volta esta, esta bicefàlia Jo crec que el València sí que se maneja Manolo, eh, però se maneja el València de, de Singapur. Tu te'n recordes que la passada setmana discutíem tu i jo dia, per a mi el València està fent tard, no està manejant, jo no veig que, se manegen a la fi eixit, no es menejava perquè s'està <laughs> menjant per darrere. Clar, és que el València que es meneja no és el govern eh, civil. Val? Però si hi ha un govern civil, però que depèn d'un govern central, que està en, en Singapur. Singapur, el que se meneja és el de Singapur. Ja no sé si està tant en Singapur com en Portugal. Bueno, entre Singapur i, i, i Portugal, perquè de fet jo crec que jo... Mendes estava este cap de setmana en, en Singapur. Però bueno, hi ha un govern que s'està menetjant, uh -huh. que és mhm. el de Singapur, i hi ha un altre que pensa i vol menetjar se i de fet <laughs> estava menetjant se però el que li posen el freno de mà el, el divendres en un xest, torna a dir-ho, molt lleig, que fonamentalment deteriora la imatge del València actual, que se'ns havia promès com un València, eh, vull dir, eh, modern, tecnològic, que ningú. i en el que no anaven a ocórrer pues, circumstàncies que havien eh, passat o que ja s'hi havien viscut en el, en el passat. Vull dir, este era un València nou, vull dir, este era un València renovat, este era un València modern, tecnològic, eh, innovador, de futur, i de repente se trobem divendres... Això és molt antic, això ja ho coneixem de fa en molts Molt, en, que, en que ha tornat a passar, el que pensaven que ja no anava eh, a passar, però bueno, Blei va dir que, que València va darrere en la planificació esportiva. Uh mhm. -huh. Jo crec que no. Almenys el València que mana, no. Va firmar a Cancelo, y ahora han firmado a Rodrigo Cayo y han firmado futbolistas. Pero yo creo que el tema Cancelo, el tema André Gómez, tema Rodrigo... No, ahí ya no entre, porque evidentemente estos está, esos temas yo creo que, que estaban claros. Yo creo que el tema de Cancelo, eh, desde el momento en el que se vocifera, por así decirlo, las cantidades de la manera en la que se hizo, yo creo que estaba medio claro que, que se iba a terminar haciendo. Y yo creo que lo de, Rodrigo Cayo, por tranquilizar un poco a la afición, yo creo que no es mal fichaje. Creo que es un buen futbolista. A mí, perdona, con Conti, me contó una persona que controla una barbaridad de fútbol internacional que le semblaba mejor futbolista que Imbulá. Yo... El Lupni <clears throat> era si se recuperaba del, del Creuat. Yo creo que si, lo a vamos a 2013, Salva, eh, es indudable que incluso la cifra me parecería barato mira, creo que 12 millones y medio más eh, las variables, me parecería barato si te vas a 2013. Pero y separado pues, está fuera de mercado. Eh, el, futbolista estaba ofreciendo unas garantías, en Brasil la gente hablaba maravillas de él, incluso sonó para el Barcelona. Eh, recordaros, cuando el Barcelona quería centrales, iba como loco para buscar un central, ya desde la época de Guardiola que falló con Chigrinsky. Y Rodrigo Cayo estuvo encima de la mesa y el Barcelona se planteó muy seriamente hacer una inversión fuerte por el futbolista. Es decir, el futbolista no es cojo, ni mucho menos. El futbolista es un gran futbolista. Yo lo que creo es que sí que la manera en la que se ha hecho el fichaje... No, Ha sido un golpe durísimo, ha sido un golpe que... que una que, puñalada. Que incluso al futbolista no le, va, no le viene nada bien. Entre molta gente de la academia, eh, parren de que como a mínimo lo que ha fet eh, Nuno, porque... responsabilitzen en molts jocs de l'acadèmia responsabilitzen en uno els diuen d'una guarrada poc elegant almenys 12 i quart tenen eh, raó però l'acadèmia la controla Rufete però bueno, evidentment és cert que és una punyalada i que és un detall molt, molt lleig molt lleig, molt lleig d'un tècnic que té el seu caràcter i és una de les grans preguntes és la figura que més tocada queda passe el que passe tota aquesta guerra. 12 i quart, fem una pausa i tornem amb aquesta pregunta. Hi ha moltes més i li ensenyaré a Folgado el que donen així les declaracions de Rodrigo Cayo. Que Oye, li va... A veure què m'ensenya. Sí. Ara una pausa. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Ara llegir en valencià més apassionant que mai. Amor de joventut, amor sense barreres, desamor... Celebrem els 10 anys de la campanya Llegir en valencià amb paraules d'amor, amb històries que emocionen. El primer llibre, Tu eres la reina, diumenge 21 de juny gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Amb Llegir en valencià, paraules d'amor, tornaràs a enamorar-te de la lectura. Hola, sóc Ximo Rovira. I ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 17, senyors. Eh... A veure què me la vas ensenyar. No, d'ara després, lo de... Ah. Mira que eres... Uy. Va que agrada, A me te vas a enseñar algo. Y sí, lo de Rodrigo Callo. Ah. Suena raro, ¿eh? Lo de te voy a enseñar algo. <laughs> y digo, lo, de Rodrigo Callo, digo, ¿eh? <laughs> El bella cuide de Eugenio, ¿no? Señora, enseña al búlgaro y vaya a un idioma. Bueno, pues... Eh, al que anem... la figura que me ha tocado de tu eso. Yo creo que no. Yo creo que la figura que reforzada reforzada es la de Nuno, precisamente. Eh, yo di que en el carrer, eh? que ya que ficas en aquesta banda de Mestalla el... i que en que ven no entre la pilota en dos partidos. Is, ¿y i si entra? Nostre senyor, en pues, pandereta. Pues a partir ahí, Manolo, tenim un 50% de possibilitats de que Correcte. sido perjudicat o ha sido eh, elogiado. Ara, hoy en día, per a mi, la, la, la figura més reforçada. Jo sí, crec que... Està claro. I la figura que te clar el seu rol, ¿quién era? Quin era? Una persona de Meriton, una persona de, de Méndez sap que està sí, que no haguera arribat des de Rio Ave al València, de no ser per Peter Lim ni Jorge Méndez. I a partir d'ahí està sí per administrar els futbolistes que li porta Méndez i que li porta Lim. Que en un moment determinat podem anar un futbolista, correcte. Que li van a donar? També, per què? Per l'amistat. No oblidem que eh, Méndez edifica la seva església en la pedra de Nuno Espíritu Santo i el traspàs per 300 milions de pessetes al Deportivo de La Coruña. Es que eso se oblida, Y ninguno tiene que olvidar Y a partir de ahí, el rol, que mejor el seu rol, ¿Quién es en el Valencia desde que estaba si es el de Nuno. Y casa Méndez y Para entender el, papel de Nulo, Salva, eh, yo creo que si nos vamos a la temporada pasada cuando se hace oficial el fichaje y se puso un vídeo en rueda de prensa cuando gana la Copa y con tono imperante, se mira a la cámara y le dice esto va por ti. No dice el nombre nunca, no dice Jorge Méndez, pero todo el mundo supimos que era por Méndez, que le había colocado ahí, le estaba dando las oportunidades, futbolistas. Yo creo que era impensable o, creo que la gente eh, lo sabía desde el primer momento que la mano derecha de Nuno era Méndez. Y yo creo que si Méndez le decía a Nuno, eh, te coloco este futbolista, Nuno ha dicho varias veces que le debe mucho a Méndez. Claro. Entonces, si tú le debes algo a una persona, si él te pide algo, yo creo que es que esto se veía venir y quien no lo veía venir es que no, no quería verlo. Yo creo que las consecuencias últimas de toda esta moguda que está en aquests dies también la, eh, va dependre sobre todo a curt termini, de lo que faça equipo equipo o no en, Champions. En Champions, correcto. Sí, sí, sí, mira, mira, té Sí, porque, bueno, es mm. lo que te va a condicionar toda la temporada Y on se va decantar pues, tota esta batalla que ara és més... Que ara que ho dius, jo no vull estètica. ni pensar que en la que n'hi apuntada al voltant de la figura de l'entrenador, el equip que en la prèvia. Clar. Vull dir, seria... Es que afectaria no només a... En una, tor en una termen tempesta la temporada... És que no vull ni pensar. es que tot, a, tot, lo que es, tot lo que se pudo estar gestant ara uh -huh. explotaria en ese, en ese moment. Pues Si, si tú te vas a Nápoles la temporada pasada, cuando comienza a caer el nombre de Rafa Benítez, es Exacto. cuando cae contra el Bilbao. Sí. Entonces, eh, esa imagen, en cuanto has dicho <laughs> no quiero imaginar si se cae la previa, me ha venido a la cabeza. Es que Rafa Benítez, como dice Manolo Montal, era nuestro señor en Nápoles. Y cae la previa contra el Bilbao. Y la sangre licuada de, San Sao San Paolo. San Paolo, perdón. Y el nombre de Rafa Benítez eh, comienza a generar dudas. Y en Liga se notó porque la temporada del Nápoles ha sido mm, mala. De milagro casi entra en la Champions en la última jornada, pero pero es que el Nápoles la temporada ha sido mala desde que comenzó el año y eso el caer en la previa ya ve tocada sí la plantilla viene viene tocada eh, la gran pregunta eh, te en que és possible que eh, la gente de Meitor encara no domini els temps del futbol europeu eh, jo no sé fins a quin punt el que sí que és cert, sí que sé que és cert és que bobos no són oh. Ah. y antes de Saba, me, oh. Saba, me dices... sí, sí, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona, perdona. Gràcies. Eh, sí que és cert que ells han detectat que n'hi ha una crisi perquè si no ni Kim Kong ni Lai Hun eh, desfan les seues eh, vacances, tenen les seues vacances per cert, eh, crec que ja ho continuo nota però eh, són molt osats al dir Lai Hun perquè no és Lai Hun Lai Hun Cha és Miss Cha Laihun és dir-li per on de pilas, com si a Salvo li diguem només Amadeu. Missa o mis o Laihuncha. O Laihuncha, sí, correcte. Sí. Bueno, pues... Eh, la pregunta que vos... És evident, com deia, que tontos no són i que estan així per alguna cosa, però jo la gran pregunta que, que vull fer és i és en el terreny de la mera especulació perquè ningú arriba fins ahir, però l'IM està, a assabentat de tot el que està passant així? L'IM? Sí. Clar que sí però a veure, l'IM controlava el València Manolo des de que introduís ja no recordes mesos així a, a Dowens que és la figura que ayer ho contava me xirria que estiguera Dowens present en aquesta reunió de la pataleta que va haver el divendres per la nit en Paterna uh -huh. que feia Dowens no ho entenc excepte que ja fora el fil conductor per a, a través de Dowens que Salvo tractarà d'accedir o de parlar amb Peter Lim després del que havia ocorregut però Dowens ja va ser el primer submarí que així tenia Peter Lim dins del club. Igual que ara està Dowens, està Draper, que és un altre home que ha clavat així en el València. Eh, Lim, i Manolo Lim està assabentat total i absolutament de tot el que ocorre. Vull dir, així està Quinco habitualment, està l'Aijun, hi ha empleats del València vull dir que passen informació directament... Val, perfecte, Sala. I per què se fa el paripe de la reunió del dilluns passat? pues, és una molt bona pregunta. Home, Manolo. per això jo faig la pregunta que faig. És molt si tenen molt clar que és Nuno i que és Nuno i Mendes, a què... Ja se podria los dos Mendes. A què collons fan el paripé d'una reunió de 5 hores el dilluns passat? Pues perquè evidentment aquesta reunió crec que era necessària, encara que fora de cara a la galeria, i perquè jo, que, jo no tinc clar que en aquesta reunió Nuno ja estiguera eh, totalment informat de que anava a vindre Rodrigo Callo encara que ell, mm. segons alguna informació, en aquesta en esa reunió tira el nom de Rodrigo Cayo damunt de la taula. Jo no sé fins a quin punt Nuno dilluns ho <laughs> coneix. El tira en, pl en plan Gila en el famós sketch. Eh, ¿Alguien va a fichar a alguien? <laughs> <laughs> ¿Eh? ¿Alguien va a fichar a alguien? En apuntar este nombre que en las, en las próximas horas igual suena. pero yo pero, pero no descartem que Nuno el mateix divendres pues li pega un toc Mendes i li diu, mira, Nuno, que hemos cerrado a Rodrigo Cayo. I Nuno diu, perfecte. En canvi, quan s'enteren Salvo i Rufet, en tota la raó, torne a dir, en tota la raó del món, han de mm. sentir-se traïts i han d'estar de frustrats i han de cabrejar-se, evidentment. Jo crec que Nuno... I han de tindre el dret a la pataleta, clar que sí, per què no? Si és que han sigut traïts i apunyalats, però clarament. Nuno és més consciente de tot de lo que puede parecer. No, no, sí, no, no, sí. A yo, més, yo creo no, no, que lo de Rodrigo Callo... Sanfreda cobrant-se certes revenges mm. de la temporada. Està passant factures, eh? El caràcter de l'uno aixina, eh? Vull dir, el malnom que corre per la ciutat esportiva de Mourinho no és mm, perquè sí. Perdona'm una cosa, ha fet el mateix que Mourinho la segona temporada, si no recordo mal, en el Real Madrid. Aquí se va a carregar Mourinho... A tots. Però fonamentalment aquí se va a carregar. A, estava a Valdà, no? Que és director general esportiu. Y cuando se carrega Valdano, Mourinho es entrenador y manager general. A mi el que me sorprèn... Pues és, és el que... mateix, sí. porta el mateix camí. Sí, sí. A mi el que me sorprèn és que tenint, eh, pues, estant en la part dels vencedors, diguem, de, pues, que eres un home de, de Mendes, de Lim, que haig de recórrer a aquestes arts per a, eh, per a endur-se el, el està factures ja, ja no és una qüestió de que ell, ell planifica i veu així el seu València dir, no és una qüestió de que diu jo crec que Rodrigo Callo és el, el, el jugador que ens fa falta per al mig centre que és superrespectable sí, però podria, podria cobrar-se la mateixa peça i inquina, sense... i inquina i anar per darrere i s'ha maniobra poc elegant per a mi, sabent del caràcter del portuguès està passant factures, no tinc dubte bueno, pues si ho fa el, en un en un ego que va més ya pues, eh, que no repara en la imagen propia del club, que es la que al final es probablemente més, dañada, pues, pues no diu molt d'ell. Pero Manolo da la clavo, ¿Cómo le digo en paterna? Morillito. Pues ya está. És el mal nombre. Bueno, cómo está comportant <laughs> ¿Cómo vamos. Son molt d'amics, no? son eh, a mí me conten que de... no hablar... José! es el, con el teléfono el teléfono el, el a lo mejor está en equipo y tal, y que salsa la caída José! y se, se a hablar Sí, es que todo el en que está hablando correcte. Eh, me dije concretamente es anti Vilas boas y pro Mourinho. Si me definiren, no me es arribar. Es que para ser hombre de confianza de Mourinho tienes que ser anti, anti Boas o sea, no, hay <laughs> otra. Vamos. De fet, boas es de, es de Jorge Méndez, también Pues creo que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Todos los caminos <laughs> No sé si trencar en FAPOC puede... y Vilasboas se se embarcar al a altre dirían, de referencia de Portugal, mm. que... Yo sé que la etapa Tottenham era de, de, ah, Y, sí que me suena que hubo incluso... Eh, debido a los conflictos que tenía Mourinho y Vilas hubo un poco de desafío de si tú me quieres llevar a mí, yo soy el gran entrenador tuyo, claro, eh, te tienes que deshacer de este, exacte. que yo no quiero que esté contigo. Està bé. Les coses que se van a manejan en el mundo del fútbol. Mira, el carácter de, Mouri, de... de Mourinho. El de Nuno Estal, y a, mí, y a mí torne a dir el matiz que he durante durant els 10 mesos de campaña, a mí Nuno me parece un entrenador en cosas muy interesantes una cosa per a mi no llevo... Ara que la cosa ha girat aixina i que hi ha obrat malament, que per mi ha obrat malament, no deixa de reconèixer-li les coses bones que ha fet esportivament, o que a mi m'han agradat esportivament. Però, i Salva sap de, qui par de què parle, el caràcter de Mourinho, i no vaig a contar més que ahir, se resumís en una nit en València, en un famós restaurant, on va coincidir en el del Postiga. Y va a deixar-ho ahí. más... diré que el del Postiga ...y Nuno coincidir en el Porto de Europa... de José Mourinho ...y que eren de habitación. Fin de dicha la historia. Pero a ver, pero a mal, ...es el carácter del entrenador. Sí, lo que pasa es que ...habría de pensar también... un poco más allá... ...que eh, termine... ...porque estas cosas... ...tienen mucha efervescencia. el problema de deixar en les mans d'un entrenador la direcció tècnica és que l'entrenador sempre els plantejaments els fa a curt sempre en el problema o en la pressió del resultat amunt i un director esportiu pot fer un pla al llarg termini o a mig termini per a un club de futbol. El problema és que en aquesta convivència tensant tant les coses moltes voltes al final eh, tornem a l'exemple de, de Mourinho deixes al final molta terra cremada al teu voltant i, i ja quan, quan, quan passa el, el moment i, i te'n vas del club o, o lo que siga no, no has deixat res, res sí, però, Vicent, eh, jo crec que aquí Nuno no tiene nada que perder si se pone del lado de Méndez no, no, porque claro. si tú no te pones del lado de Méndez y luego te sale mal en el Valencia que te coloquen es mucho más complicado que si tú estás del lado de Méndez a mí me sale fatal en el Valencia, pero yo sé que Méndez mañana llama a Inglaterra, llama a Italia y va a decir, oye, colocarme a este que es amigo mío, hizo una buena primera temporada en el, en el Valencia y quiero que tenga un banquillo. Entonces yo creo que en uno aquí está siendo egoísta también, está diciendo, yo voy con este, que sé que en el futuro del lado de este no me va a faltar trabajo. Claro, sí. inclús en els casos eh, de, de jugadors que no han triomfat en els seus equips en San Mendes sempre vas a trobar mm. una, una eixida si te descabalques de la primera òrbita diguem de, de Chelsea, Mónaco, Madrid, Atlètic City, tal, United, sí, etc. Eh, vas a acabar en el, en el Besiktas en Saragossa, tal 12 <laughs> i mitja, anem a fer una pausa per a la Publi eh, i tornem de seguida per a llegir els vostres missatges. I te conte que jo crec que és molt coherent uh mhm. -huh. en el València actual que en no siga tècnic i manager general i jo te contaré per què no. Vale. 12 i 31, fem una pausa per a la publicitat i he d'ensenyar-te lo de Brasil. 12 Ara? i 31, fem una pausa per a la publi i tornem. Vinga, i estim els vostres missatges en el Twitter. Com penseu que va acabar este conflicte obert en el València Club de Futbol? Arroba esports 90 sentit. Ja estem molt més allà dels 5.000, estem creixent. Bah, una realitat. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa dos milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner Tipi todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIBE incluido y financiando con Ban PSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. Hola, soy Chimo Rovira. Y ya sabes, todos los días, a partir de las 12 y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio, de lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12 y 33, agraïm con siempre, la gran de opiniones que esté vertint así en el nuestro Twitter, en el esports lo en en la pregunta en el día de hoy es penseu que va a acabar este conflicto a obert en el València de Fútbol. Javier MT, los miembros de una SA discuten y siempre hay rencillas. La IJUN o el propio LIM deben apaciguar la situación. Ed Sánchez Pérez acabará con la dimisión de Rufete o cese según se dé la marcha de Salvo y el poder de fichajes para Nuno. uno. Jesús F. López depende de Lim. Si sigue haciendo caso a Méndez, Salvo y Rufete fuera. Nuno Manager a las órdenes de Méndez. Vicente Aliaga Raga, no sé cómo acabará, sí que sé que siempre estén igual, en de guerra. Chino Crack Nuno uno quiere mandar, por la solución es fácil, se confía en uno, se le rescinde. Dudo que el lo tire. Adiós Rufo, puede ser. Nacho Diu, mi duda es quién del club presentará el viernes a Rodrigo Cayo. Va a ser curioso. Ve el divendres. Que se presenta el divendres no ho tan clar. Eh, a mí té que pasado una médica en encara. Paco Ballester diu que esto acabará de la forma que Peter Lim quiera que acabe. Xavi Simón diu Salvo y Rufete eh, se n'aniran. Els estan invitant a que s'embatxen. <coughs> Chimo CVCF diu o se fitxa a Imbulà o Rufo se'n va. Això acabarà con Camot. Javi Diu, pues espero que no se lleve a salvo por delante y den demasiado poder a uno. En España no veo eso de manager. Eddie López, supongo que Lai Jun como presidenta. Runner Diu, eh, no sé cómo acabará, pero espere que no acabe con el Valle Torrent. Davis Diu, eh, es el que manda, Lai o pone paz o Rufete y Salvo dimitirán. Nuno ha ido de sobrado y aún no ha hecho nada. tanto aún. Diu creo que a Nuno le prometieron ser manager general y se ha encontrado con Salvo y Rufo y está harto. Creo que Rufo se irá y salvo no lo sé. Nacho Diu, lo mejor es que cada uno haga lo que tiene que hacer sin entrameterse en las funciones del otro. Hay que delimitar funciones. Ricardo Soler, Diu, acabará el Valencia en la final de Champions. K. Diu, pues vaya con los fichajes que le diga Méndez, que seguro que no lo ha visto, y sin ver un partido de la escuela. Mal. Julio Ibáñez, una una vuelta totes tiene que quedar tot clar funciones de cada uno pel del Valencia. Amund, Pep Chiner, diu Salvo, a Tragar, Rufete al carrer, Salvo, culpable, Lim, un espabilat. Valencia, 100%. ¿sabéis algo de Vinicius Araujo? En teoría vuelve de una sesión, No, sí. Pero el presidente del Cruzeiro ha anunciado que está prácticamente tancada la sesión de Vinicius al Cruzeiro pero un año Fair financiero obliga. Y pertanto, si tiene una isida en Bélgica mm, ha tornado a fracasar Es un jugador, sembla, una errada de rufetes de jugador, Ya que dirijo los que son El jugador de momento Se va un año al Cruzeiro, edita allí a Brasil esperen su toque se aprime sería deseable para un jugador élite Eh, de 76. Esto acabará con la salida de Salvo y Rufete y que se prepare el señor Nuno al examen de Mestalla. ¿Aguantará la presión? La afición quiere gente del club profesional. Lima ha entrado finalmente como un elefante en una cacharrería. Gran error. Mes eh, Diu Espartano es un pulso de Nuno y Méndez a la dirección deportiva. Lo malo es que arrastrará también a Salvo. Fausto Diu, lo normal sería que Rufo y Salvo a replegar a los y a un cacao. Chafacharcos, digo, estamos en Champions, objetivos cumplidos. El problema dónde está. Leo Baseto, que no se vaya a salvo, no has traído tu Alim a tragar. José Diu, eh, este es de Méndez, sí, Rodrigo Gallo es de, es de Méndez. Forever VCF, Diu, Rufete y Sabo dimitirán. Amb el temps la gent la esquina. proyecto de Méndez Lim. Hombre, no llama apocalíptics. Si Méndez, eh, si Salvo y Rufete han de dimitir, que yo no sé, eh, entra la piloteta, la gente no la esquina. A la fin, totasó, pero Totaso, mol que siguen empresas, acaba Reduid al simplice máximo que la pelota entre o no entre se acabat. Diu... 266 diu... A Chapacharcos, cuando pasemos la previa de Champions estarán, estaremos en objetivos. Antes, no. Paco Diu, por desgracia, creo que Salvo y Rufo A termine y acabarán fuera del club. Chino Crack, si la pelota entra no le dará la espalda a nada. Fuimos de Valencia con Lolo, con Lino seremos mucho más a Diu será lo que diga Lim. El problema es que no tiene idea de fútbol y se fía de lo que diga Méndez, que solo quiere colocar a sus jugadores. El futbolista valenciano que acabará es José Diu, a las primeras de cambio, como la, pelotita no entre y no es nada raro en el fútbol, ya veremos. Marcelo Agabaré, Diu, eh, no quisiera pensar así, pero ahora si Salvo se va, se va cobrando su sueldo. Eh, en cuanto aquí presentará a Rodrigo, diu que lo presente Españeta Jorge <laughs> diu, molt simple, con Peter Lim sin uno no fa o desfà, és perquè Lim li permitís. Chino Crack diu, diciendo eso, es evidente que no sabes quién es Lim, un hombre que ve fútbol en cuanto tiene ocasión, en fin... Eh, Jorge Serrat diu ningún pot negar el gran trabajo de Salvo y Rufete deberían de treballar tots junts per fer un gran no vull que se'n JCIS VLC diu la a hacer uno va a ser tremenda va a ser un hino de falla Mes diu eh, Marcelo Gabarrey, diu qué malos somos, fue también con Paco Soler Soriano, que vamos a despreocuparnos. JW Satsam diu Rufo Senairà y Sabo Crequetame que salvo. Sento diu, y tú que sabes, o sabes lo que se encarga de decir de él. Eh, Albert Cimas diu, todo depende de la pérdida de Champions, si Cao el Valencia en 1 ho en Mestalla. Valencia 100% dio, no al fútbol negocio, pues es lo que de Famous Sainz. Manuel amigo diu, ¿por qué darle tanta responsabilidad a Nuno si pincha o si corta? El responsable de la marranada es 100% Lim, es el que decide. Vida Naja, Rufete y Ayala fora en agosto, Nuno fora en octubre y, tam, y temporada a fer El que mal comienza puntos suspensius. y Manuel D'Amigo diu, eh, más, por más que Lim sea el dueño, tiene sentido que no tiene sentido que desacredite trabajadores que él ha permitido que estén ahí con él. Y el hombre elija diu, qué qué hacen las cosas tan difíciles en Valencia? están? Amunt en estos dos últimos tweets stick mola con el del hombre Lija el de Manuel de amigo yo no sé por qué l'IM, si a Rufete, Espera respetarlo a si no, que no tinga. es que para mí es mega simple, de veritat. Y no sé por qué torno desde dir, semblaba que se respetaba las directivos que marcaba Rufete Y a partir de, diciembre Dicen o, por lo, desde el día del pasado la cosa tres queda trencada, bota pel, pels aires i ja tenim un canya de muntat. La gent el que la veig és molt tendent a pensar que salvo d'esta se va. Jo tinc dubtes respecte a lo que puga passar, Manolo, el, no sé si dijous, divendres o, o la pròxima setmana. Uh mhm. -huh. I no tinc clar que ve dimitisquen o que mm, se'ns oferisca a tots una pantomima de roda de premsa en la que se'ns diga que bueno, pues ha sigut una, una confusió i que no va tornar a ocórrer. No tinc clar què és el que va passar. Jo crec que la confusió ja no compra ningú, eh? Bueno. I torna a dir, 12 i 40, ho dic ara, encara que si ho diuen sé que molta gent me matarà pel que vaig a dir, però, com torna a dir, jo no estic en cap trinxera i ni dec ni me deuen, dic el que pensé. Si se fa una roda de premsa i diu que ha sigut una confusió, no me ho creuré. No, i és que a banda... Eh, Perdoni, tu no cola. Pantomima serà? Clar, serà una pantomima. No cola, no me ho creuré. Això és tot menys una confusió. I se tornarà a reproduir el problema dos mesos o, eh, o en el, eh, el mercat d'hivern eh, o... Serà pantalla avante. En noviembre, en noviembre ja hubo amago de desafío gordo cuando hubo dos o tres jornadas en las que el Valencia no tenía resultados y salió en uno a pedir fichajes a pedir fichajes, además de Enzo. Es que eh, el problema es que ahí ya se veía eh, que había una ruptura. Eh, desde una parte le decía no, no, ya te hemos planificado la temporada en verano, han habido 32 transacciones. Y, y él decía, no, es que necesito más. <laughs> Entonces ahí ya se veía que, que era difícil que se entendieran. És molt complicat i jo crec que ahir eh, no ja dona mostres no ja dona mostres eh, de intentar ser el mànager general en dos moments puntos de la temporada. Quan diu lo de la bomba i quan diu lo de esta setmana és decisiva, anem a prendre decisions a nivell... Canvios. Canvis, tal i qual, no sé què. O... Jo mantinc que és un mal negoci que el entrenador siga el director tècnic. Sama Folgado està absolutament i obertament en contra de la meua frase. Sí, per però simplement perquè aplique la lògica. Hi ha un propietari que té una idea, o millor dit, una metodologia de club. En aquesta metodologia de club, Manolo, està el fet de que el tècnic siga el mànager general. Uh mhm. -huh. El seu tècnic, que a més és el seu amic, és Nuno. Confia plenament en ell, pues a partir d'ahir me pareix totalment lògic que siga Nuno el tècnic i la persona encarregada dels eh, fitxatges. Per això veig perfectamente, eh, yo chica, la propuesta de que uno siga técnico y manager general. ¿por qué? Porque está en connivencia total y absoluta amb la propiedad y el propietario. no sé, Yo no sé si es eh, lógico o no, pero creo que es el modus operandi, antes salía el nombre de Mourinho, que ha seguido Mourinho. Exacto. Es que es el mismo. Él, hablabas de Valdano, pero es que tras el Madrid llega, llega Stanford Bridge y pide que tiren a la persona que decidía sobre los fichajes y se enemista con él, le critica públicamente cuando aún estaba en el club. Entonces, yo creo que eh, tanto Mourinho tiene ese carácter como Nuno eh, ha visto que le comparaban un poco con él y a él le ha gustado y le ha picado el, me voy a comparar yo también y voy a seguir sus pasos y los está siguiendo. Disculpe un segundo, Globo eh, eh, confirma la noticia que os acaban de donar. Cruzeiro eh, está a punto de confirmar la, tornada de Vinicius Araujo eh, ha a salir lógicamente. Perdona, Pablo. No, ya, ya había simplemente concretado que es un poco el seguir los pasos de, Nuno, el seguir eh, en el Madrid. ¿Quién tomaba las decisiones? Cuando estaba incluso Valdano. Era Florentino. Era Florentino con Mourinho eh, Valdano se quería entrometer y le dieron puerta. En el Chelsea, ¿quién tomaba las decisiones? Abramovich le decía, Mourinho, las tomas tú, y al que estaba le dieron puerta. Aquí en Valencia, ¿qué ha pasado? Pues está sucediendo lo mismo, que uno quiere que a la persona que hay en medio de él y de Lim para tomar las decisiones, que la quiten y así la línea es directa. Pero en una ventaja respecto a Mourinho, y es que uno es amic de Peter Lim. Sí, jo el que, veure, com a model no crec que sigui el més, el més ideal, que un entrenador tinga tant de protagonisme i, i siga tan decisiu en la planificació d'un equip però en la particularitat i en la singularitat mm. d'este València Exacte. ho veig, mm, ho veig eh, lògic ho veig eh, eh, és, és, és, és el que deia Pablo, és la línia més directa, sense filtres, sense malentesos, i, i si sí, pues, eh, tenim este club i en, en este repartiment d'accions i també en aquestes afinitats d'amistats, de, pues, de, de, de bon rotllo pues, entre eh, Nuno, Lim, eh, Mendes, eh, crec que és el més, lo més aprofitable. 12 i 44. Jo vaig esperar a la tornada de la Publi i te diré, Folgado, perquè pense que és una errada majúscula. De quan vulgui m'ensenyes lo de Brasil. Lo de Brasil no, també. Estem intrigats. Sí, que va. Eh? Després, de, després de la pausa, eh, te dic perquè no crec que el mànager general entrenador... Has fet una brasileña? Eh? No, res. Ja. I vaig a que m'agrada la llengua. Va, la pausa. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. ¿Problemas de movilidad? Ahora con el bastón plegable de Levante el Mercantil Valenciano irá siempre más seguro. Tiene incorporada una linterna de LED para ver bien en los lugares con escasa iluminación, una base de ventosa que lo hace muy estable y se pliega tanto que puede guardarlo en el bolso. Por solo 12,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 21 de junio, la cartilla. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 46. Mira, jo pense, Folgado, que és una errada mm. gravíssima donar-li a una persona al mateix càrrec. Entre altres coses, ja vaig a dir per què. Perquè el director tècnic és qui tria l'entrenador. Val? I si l'any que ve Déu no ho vulga, la prioritat no entra, qui ha de prendre la decisió de destituir Nuno? Nuno Lim. Mendes? Lim Mendes? És claríssim. Más Lim que Mendes, eh? Més Lim que Mendes. Però si seran uno i arribarà un altre tècnic que, que el controle qui? Jorge Mendes. Pues ja està. Està clar. I no, per tant, no, no hi ha cap Perquè drama. els únics que podien aconsellar un tècnic que no fora de Mendes van a quedar previsiblement arraconats. Escolta, Igual, després de la reunió de dijous, s'anuncia el fitxatge d'Imbulà, Rufete torna a quedar... No sabem. La pinta és que no. La pinta és que no. La pinta és que no. Però no, eh, jo en el futbol he vist tantes coses que no tanque mai cap porta. és que crec que estem ja en un carreró ja sense eixida. Perquè Ixa és, ixa fet, és tota fet, la pinta. S'ha fet tan de mal i se porta ja una convivència arrastrant-se ja tan, tan tensa i ja en, en, en damnificats i, i en tantes ferides que, mm -hmm. que, que el que diem abans, que si al final se significa pues, que una reconciliació i tal, pues, ja molts eh, anem a torcer el morro. No? O sea, no... A mi Primer costa... no se la creurem. Sí. I després jo me la començaria a creure en fets. És a dir, si els tres pròxims futbolistes que venen no són de Jorge Méndez, me ho creuré. Creus que passarà? S no, no. He dit, si passa això, Comenzaría a creure que respecto a la tasca de Rufete, que si no es així, y un dels tres pròxims que venga no, de Mendes, ya no me em creo Udique dic així Pablo, perdona. A mí me cuesta el, tema de la escenografía, de todo el mundo diciendo aquí no ha pasado nada, simplemente porque no me imagino a ninguna de las partes entonándome a culpa. Entonces, como no me imagino... es un Como no me imagino a nadie diciendo yo lo he hecho mal, porque estoy seguro que la atrapa... Es más el otro rollo, es el rollo de tú lo has hecho peor que yo, aunque yo también lo había hecho mal. Y tú más. Claro, entonces, como estamos, eh, como tú has dicho, en un callejón sin salida, yo creo que al final los dos van a ver quién se da antes con la pared y quién se queda de pie. Esa es la sensación que me da. Es que no veo a nadie pidiendo disculpas. Entonces, el, la solución es que, como hemos dicho, una de las dos partes, eh, y aquí hay una más débil, lamentablemente, eh, va a caer. Es que yo, desde fuera, la sensación que tengo es que va a caer una parte. El rumor que Nuno vol contra ho tot es tan fort, y que ya en la, entrevista que tenemos, septiembre octubre amb Rufete se li pregunta, te'n recordes? Sí, però per què, Manolo? Perquè des del primer dia uh -huh. lo mhm. que detecta Rufete, lo que detecta Salvans i lo que detecten tots els tècnics de l'acadèmia, perquè se comenta en tots els racons de l'acadèmia és que Nuno volia el càrrec de Rufete. Des del primer dia en què arriba. També és possible que algú li diguera tu ves cap allà, que més pronto o més tard vas acabar sent, sent l'amo. Evidentment. És que tota aquesta situació... És Però ho tot... veiem vindre, en Paterna sí. se veia vindre, i quan li preguntaren a Rufete, pues Rufete què va dir? No, oh, no, que no, que eh, que sí, que... Eh. Que contestaria dentro però, de dos no, meses. No, no, no, però sí que és cert, jo no sé si, si podem recuperar el tall de... no sé com seria, és de Rufete, de l'entrevista que li farem a Rufete en setembre-octubre, quan parla de la possibilitat de, de que li puguem col·locar per davant d'un secretari tècnic. Però ell sí que parla de que Lai Hun li ha dit que és un home important. Continua sense, vol, sense, sense trobar una resposta a per què tot este paripé, senyors? Si a tots ens ha donat la impressió, i ara el que no anem a fer és desdir-se de lo que hem dit tots. Tots hem dit, ostres, dona la sensació de que aquesta gent mm. és gent seriosa. És cert o no? però... Ara no anem a dir... No, no, és que esto són un cachondeo continuo. No. Jo continuo fent la pregunta de per què este paripe? Per què l'Aijum arriba a l'Ufet i li diu eres un home important, comptem amb tu, se fiem de tu? I tot això bota pels aires el divendres. És context, és que no deixa de fer-me aquesta pregunta. En un context com l'actual del, del València, sense contestació interna, en un domini accionarial uh mhm. -huh. que no se veia pràcticament des de la constitució del club en, en societat eh, anònima, eh, costa creure que no se eh, facen, que, que, que no se controlen aquestes formes. Arturo, si està, està com a Rufete Laijun, si està. Mira, vole. Eh, perdona. Eh... Sí, sí, eh, no, no, això, que, que, són, que són coses que que en, que en una base d'oli com és l'actual uh mm-hmm. -huh. eh, València eh, a nivell eh, societari que inclús les veus de la, de l'oposició pues, estan eh, esperant igual algun eh, millor moment per a eh, reparèixer totes aquestes coses les veig eh, al final eh, gratuïtes d'una falta d'habilitat a l'hora de gestionar eh, tots els mecanismes interns que, que costa d'entendre yo creo que habría sido incluso más fácil, porque yo también creo que desde el primer momento eh, Rufete ya podía saber lo que se le avecinaba. Es decir, desde claro. el primer día en que se hace todo esto, yo creo que él lo percibía y lo sabía. No, no, no, ho sabia totalment, Pablo, lo sabía, lo sabía. Es una situación de... que es de tot menos eh, sorprenent, perdona, Manolo, per, perquè ja des del primer momento en el que se ficha eh, a uno ya es un avís de tot el que va a vindre després Y més Juan l'IM ya eh, se fa del club. 10 octubre. entrevista amb Francisco Joaquín Rufete en esta casa, en Sports 97 Sendit, en la 97.7 Radio. se le pregunta, bueno, igual que ha colocado un entrenador, se pot colocar un secretari per par del propietari? Respuesta de Rufete. Es decir, a mí ha venido la persona de confianza el, de Peter Lin, la dos veces, hemos estado hablando, empieza a conocer el proyecto, le gusta, me dice que es una persona importante dentro del proyecto, esa es la realidad que hay, pero en el fútbol nadie sabe lo que va a pasar mañana ni pasado. Tampoco me lo planteo. Quiero decir, lo importante para el Valencia y Rufete es que se han unido, como se unieron anteriormente como jugador, y que yo voy al campo y que veo a la gente ilusionada y feliz. Y cuando empecé, yo veía a la gente triste y preocupada. Por lo tanto, creo que eso es muy importante porque al final los que hemos vivido una experiencia Básicamente, como jugador de fútbol... Básicamente, que confía en mí, que conta en mí... Pero qué collons todo este paripe. Pero hay una frase ahí que, dice... Eh, el fútbol da muchas vueltas no sabemos sí, pero pero que la pregunta implica la pregunta que le M es igual que eh, han colocado un, un, entrenador pueden colocar un director técnico yo, yo creo que él como he dicho, lo sabía. Él era 100% ah, consciente, consciente de que el momento iba a llegar. Lo que también creo es que él no pensaba que iba a llegar de esta forma. Sí, y que la primera temporada pues anava a ser de uh -huh. més eh, transició, de aterrissar els nous uh mm. -huh. propietaris, de veure un poc la, la dinàmica del club, però que en el temps el que està passant ara pues, anava a ser l'evolució lògica dels esdeveniments. Altra cosa és que han fallat molt les formes, Sí, és evident que, que sí. Eh, per a tancar i no, que no siga tot el conflicte que està i que jo ho he dit este matí ho comentava eh, per molts oients que ens felicitaren per el programa d'ahir per fer una ràdio mm. que no mm. està en cap trinxera pues en efecte així és el segell que volem tindre no estar en cap trinxera i dir les coses que s'equivocarem a voltes eh? Eh, que ningú ho oblide però sobretot eh, la idea de no estar en cap trinxera és el nostre segell i la gent me dia el tema del conflicte pues jo he dit en, un, eh, en tot este matí mireu, el conflicte no és bonico parlar d'ell no és intel·ligent obviar-lo, eh, però és la realitat que tenim. Eh, Contar-ho és la nostra obligació. Per a que no sigui més el conflicte, ha parlat Rodrigo Callo, en Brasil, folgado. Ha parlat de lo important, que lògicament he eh, deixa darrere molts amics en Brasil, que uh mhm. -huh. és un vot important per la seva carrera al Vindo de la València, i també eh, no ha acabat d'aclarir sobre quina posició eh, va jugar, perquè si l'ha preguntat. Eh, diu això. Claro, uh, deixo muitos amigos, pessoas que fez parte de toda a minha história aqui no São Paulo. Mas muito feliz por, por essa nova etapa na minha carreira. É, é, um sonho realizado, não só meu, como de toda a minha família. É, vou procurar me dedicar muito para fazer muito sucesso lá. Com certeza. São duas posições que eu, que eu gosto de jogar, que eu me sinto bem. Então, é, o mais importante é eu estar feliz, realizado. profissionalmente e isso é o, meu pensamento. Bueno, pues ha dit en esta última que són dos posicions en l'escola li agrada jugar, tant de central com de mig, etc etc. Eh, són declaracions fetes a la cadena que los porte eh, en un programa, Folgado, per a que sí. veges que se pot combinar el periodisme i el futbol. Uh mhm. eh, -huh. eh, coneixes el format de Directo? Sí. Van als jocs, on ha... Pues això era com un Espanya Directo futbolístic. Anaven de ciutat esportiva en ciutat esportiva, van connectant amb els reporters que van entrevistant. Però... I te vaig a dir una cosa no ha de ser massa roïn quan Brasil dos cinc campionats del món guanyats. Vull dir, parlar a la premsa no de guanyar res. O d'una altra, volta, eh, altra manera, no he vist cap equip de muts que hagi guanyat un campionat. Però ahí tenen murs, el... En si Brasil, tenen, si tenen murs, són en porta per a que pugui passar el reporter i preguntar-li al futbolista. Poden passar. Eh. Va, me pareix molt bé. Què te pareix? Si seria bonic poder fer una cosa així. Ah, eh? sí, ja no se pot fer això. No, no, no. Así, estén copiando así estén lo pichor de Madrid y Barça. Mm. El aïllament. Bueno, es una forma de trabajar. Ah, sí, es una forma de trabajar. evidentemente. Més No? Sí, sí, Para, no irnos tan lejos, en Inglaterra... Eh, cuando hay mercado de fichajes, eh, que hay hace un programa 24 horas Ay, qué con miembros con un periodista en cada estadio de fútbol, en los que a veces incluso sale el director deportivo a hablar en directo sobre qué se está maquinando. Al final, yo creo que esa es la manera de trabajar. Se lo ponen fácil eh, a los clubes porque vas de cara y se lo ponen fácil al aficionado y al periodista al trabajo directamente. Es aquí la eh, No, y entonces les al final beneficiades sense friccions, sense Pero porque al final la información es más real, es que te la está dando alguien de dentro, no porque nosotros a veces incluso hacemos cábalas de, Ens de que están hablando. cábales de cada sí. y tal, claro de esa manera pues es el es el ideal, pero bueno, también yo topic cuando yo estoy la carrera, eh, que es en la prehistoria de la prehistoria, eh, hi havia un teòric de la comunicació bèl·lica que es deia Jean-Noël Capferrer que deia que la, el rumor creix a partir de la falta d'informació pues és més o menys el que està contant eh, Pablo, que de moment en què tu te, la informació te la freixen en la mà s'acaben les especulacions sí. jo entenc les jo, lectures jo, jo, en efecte, jo entenc que n'hi ha coses jo entenc que si despens el telèfon i demana a Rufete eh, quins jugadors tenen l'agenda lògicament va en compte del seu treball no m'ho puc dir Ara, si crides repetidament a Rufete i no t'agarra mai el telèfon per a res, pues home, eh, s'arrisca més a que diguem alguna inexactitud sobre el seu treball que després li puga perjudicar. És que això és així, Sí. ¿O no, Folgado? Sí, tota la raó. T'ha agradat lo de Brasil? Qué bonito se treballa ahí, pues. Vos anat a treballar a Brasil? Home, sí, estic molt a gust. <laughs> Se montem un esports en altre sentit en Brasil? <laughs> que malament nos ha d'estar. De Eixina, entre tu i jo. Esportes. Esportes... No, 97. <laughs> Yo sí estoy viendo Un bañador ya, ¿eh? ¿Sí? <laughs> ¡Ay, madre, quiere ganes! Cosa del Corcovado. <laughs> Sería de esportes, ¿no? De esportes, de esportes. De esportes. Leviña, Muchísimas gracias Hasta otra. A esperas En cada semana que ve. A Vicente Es la última semana que ve amb pero que después Ya agarrem les vacances. Aixina que un player que se ajudat a créixer, enorme. Gràcies, Vicent Xilet, de Levante. I a tu te continua veient tots els dies, hasta bueno, el dia 31. <laughs> Sí, la teua creu. Hasta el dia 30. Ai, ahí estem, que anem a ver. Eh, una i mitja, anem a veure que en cas del València Otamendi en el Uruguai i Argentina, que segur que van a repartir en la mereix. En media Guanya Paraguai, eh? Leiva? Està guanyant Paraguai. Mm. Seguro que van a repartir caramelets en el partit. La alta més baixa a l'altura del coll. Senyores, senyors, 5 i mitja la remissió del programa. Demà 2 i mitja tornem al Super Murciélago. Demà 11 i mitja tornem a Siena Ràdio. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. De cualquiera que se atreva a respirar. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. no hay nada que me... más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La 97.7 Radio. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97 Gracias, estás dando las gracias. No te quiero entender, no tienes por qué darme las gracias. Dices miedo, gritas que tienes miedo de volverme a querer, de dejarte envolver. Tú tienes miedo. Quiero beber.